Mixo. Dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist, wie es ist, wenn ich rum. Lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verstehen. doch dein Hintergrundbild. Bitte frag mich nicht, wie es mir geht. Ich krieg ab, wenn du sagst, dass ich dir fehl. Schon wieder liegen Rosen vor der Tür. Ich glaub, du hast eine Überdosis von mir. Hätte ich's nur früher schon kapiert, dann wär's heute nicht so kompliziert. Dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist, wie es ist, wenn ich rum. Lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid, dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist, wie es ist, wenn ich rum. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid. Tut mir leid, dass es mir nicht leid tut. Du bist ein und das weißt du. Jetzt siehst du mein Bild in jeder Zeitung und kaufst dir Tickets für jede von meinen Leiden. dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist, wie es ist, wenn ich rum. Lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid. Dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist, wie es ist, wenn ich rum. Lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid. Dass ich dich